Hvala Allahu, evo i ovoga ponedjeljka, da, odnosno srijedi, nastavljamo sa, sa ovom našom serijom predavanja. Večerašnji naš gost je Aljo Efendija Cikotić, inače e, radi dakle, kao imam Hatibi u džematu Kalibuna u Travniku i on će nam reći nešto na temu šta najviše volimo od Dunjavnika. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه دراجة براتي سينينا سيستر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Neka neizmirna hvala uzvišnom Allahu koji nam je podario ovu blagodat da se okupljamo želeći i moleći od Allaha da nam podari korisno znanje i zamolimo ga iskreno večeras da nam podari korist od znanja koje iskreno steknemo u njegovo ime kako bismo praktično u svome životu znali razlučiti istinu od neistine, pravi put od stranputice Ja molim Allah uzvišnog da svima nama podari hajr i ovoga i budućeg svijeta. Na ovom svijetu smo ograničen vremenski period koji koliko god trajao brzo prođe. I ova večerašnja noć jedinstvena je na Dunjavniku jer se više nikada neće ponoviti do sudnjega dana. Kada sam ulazio u ovaj dom, sjetio sam se 89. i 90. godine kada sam ja kao student dolazio u zijaret nekim kolegama, studentima, poznanicima, kada nismo mogli ni maštati da će se nekada desiti da ima džematski odbor studentskog doma da postoje ovako lijepe aktivnosti i to treba omladini ove generacije govoriti da znaju cijeniti blagodat vremena u kojem žive. Jer niko od nas ne zna šta slijedi nakon ovog perioda. Kako god se tada to desilo, da se dogode određene promjene i sada mi ne znamo šta nas čeka u budućnosti. Šta je iza nas, to jednim dijelom znamo jer smo spoznali i vidjeli, doživjeli, osjetili, ali šta nas sve čeka od izazova dunjavučkih iskušenja, to ne znamo, ali se treba za njih pripremati, jer jednom se živi na dunjavuku i kako god je večerašnja noć neponovljiva i kada se završi, više se neće povratiti do sudnjega dana, isto tako određene e, sedmice, mjeseci ili godine određeni periodi u našem životu, ako ih dobro isplaniramo i kako treba iskoristimo, onda ćemo inša Allah imati od toga hajra i koristi i na ovom, a posebno da Allaha molimo da e, bude nam to koristi na budućem svijetu, jer upravo je večerašnja tema, ja se nadam, interesantna, jer ću pokušati da podijelim sa vama i da potaknem sve nas na razmišljanje da vidimo šta nam se to sviđa od Dunjaluka. Da pokušamo malo zaintrigirati našu maštu, naše promišljanje, kada bi vam neko postavio pitanje i rekao da mi izdvoji tri stvari koje su ti najdraže na Dunjavu. Svako bi razmislio malo i vjerovatno pokušao ponuditi e, određene odgovore neko od omladine bi kazao da voli spavati malo duže kad ima mogućnost. Neko voli nešto dobro pojesti, neko voli kvalitetne mobitele i to mu je obsesija, neko voli možda laptope, različita su interesovanja, u stvari to najviše ovisi o našem psihološkom stanju ili stadiju, periodu u, unutar e, života u kojem se nalazimo. Jer nije isto interesovanje dok smo u osnovnoj školi, niti je isto interesovanje i želje dok smo u srednjoj, posebno se mijenjaju određene stvari kada smo na studiju, a posebno će doći period kada počnemo živjeti realnim životom dunjavučkim, kada budemo formirali svoje porodice, kada budemo imali svoj porod, onda ćemo, inša Allah, imati i interesovanja različita ili drugačija. I zato je bitno da skupa podijelimo i da promišljamo zbog čega smo mi došli na ovaj svijet. Koja nam je zadaća i šta trebamo ispuniti i uraditi dok se nalazimo na Dunjavku i šta nas očekuje nakon ovog svijeta. Kur'an govori i uzvišeni Allah poznaje naše duše najbolje, jer On je sve duše stvorio u jednom momentu. Bel tu al-hayata Vi dajete prednost životu na ovom svijetu. Jer ovdje imamo osjetila i osjećaj da uživamo ili osjećaj da patimo i da osjećamo bol, dakle radost ili tugu, strah, neizvjesnost, brigu, ali i rasterećenje kad dođe ispitni rok, onda u stomaku zavrne pa se brinemo dok čekamo pred salom. A to su dunjavučki istine. Položiš, raduješ se, padneš, ražalostiš se, ali opet učiš pa položiš ako Ali, onosjetski ispit, ahiretski ispit će biti puno ozbiljniji. Jer na ovom svijetu je sve opet prolazno i može se, mogu se određene stvari popraviti. Međutim, na sudnjem danu, za koji Allah kaže je da traje 50.000 godina, tada se odlučuje o sudbini vječnosti, jer su pet etapa života duše. Prvo je bestjelesni e, period života, prije nego što nas Allah stvori i udahne dušu u tijelo ovo svjetsko. Druga etapa znači život na Dunjavuku. Treća etapa je berzah ili zagrobni život. Četvrta etapa je sudni dan. I peta etapa života duše je vječnost u džennetu. Molim Allaha da nas se smiluje i da nas nagradi i uvede u džennet. A druga solucija jeste da nas Allah sačuva vječnost u džehennemu za nevjernike i monafike e, koji će za neprimjeren način života na Dunjaluku dobiti vječnost, patnju, vječnu vatru. Zato je za nas vrlo značajno da promišljamo i meni je posebno drago kada sam u prilici večeras da evo sa studentima e, promišljam jer kažu da je E, funkcija ili uloga Efendije poput domaćice. Kad je dolaze gosti, pa neko voli slano, neko neslano, neko masno, neko nemasno, neko ovako, onako, različiti su ukusi. Međutim, ja se nadam da su vaši ukusi večeras približno e, slični i da ćemo uspjeti da e, kroz određene primjere i mi, ako Bog da nakon ovog večerašnjeg susreta, prije spavanja malo više promislimo o svom životu, jer je vrlo značajno da insan priča sam sa sobom. Šta želim? Kako ću to postići? I kakav mi je cilj time što želim u životu? Da li želim doista nešto samo što je kratkotrajno? Jer jedan islamski kaže kada bi mi ponudili dva čupa da izaberem, jedan zemljani ali vječan i drugi zlatni, ali prolazan. Ja bih izabrao ovaj koji je vječan. I mi na ovom svijetu često biramo. Često smo u e, poziciji da biramo kojim ćemo putem krenuti. Šta da izaberemo i čemu prednost da damo. Kako i na koji način da svoj dan organizujemo. Blago onome ko svoje dnevne aktivnosti uskladi sa onim što je gospodar nebese i zemlje propisao muslimanima na Dunjavu a to je da odpočinjemo svoje dnevne aktivnosti sabah namazu, da pravimo plan do podne, između podne i kindije, od kindije do akšama i od akšama do jacija, nakon jacije da idemo na spavanje, na odmor, jer je to najljepši način kako možemo organizovati, jer Allah nam je dao recept, dao nam je, eh, kako u ovom savremenom sadovu dnevnu otvorenu konekciju da možemo, pitaju, kaže da možemo razgovarati sa Allahom. I onda to e, našoj djeci u Mektebu bude interesantno, a možda i vama posluži kao primjer da, da nekom prenesete. Imamo broj koji možemo direktno kontaktirati sa našim stvoriteljima. To je 2, 4, 4, 3, 4. Dva rekata sabahskog farza četiri rekiata podnevskog, četiri kindijskog, tri akšamskog i četiri jacijskog. Eto, direktno ne treba ta ADSL, ne trebate, dakle, tražiti bilo šta, to je samo uzeti abdest, okrenuti se iskreno prema svome stvoritelju i znajmo, i to želim posebno podvući svima nama, jer je to vrlo važno da podsjećamo jedni druge zato što je insan za boravku. Vjerojatno ste to čuli, ako niste, da, vam to prenesem. Insan na arapskom ime je za čovjeka od glagola nesije, zaboraviti. Pa kad bi preveli na naš jezik, insan u stvari je zaboravko. I treba nas svakodnevno podsjećati da smo mi prolazna bića, da smo mi od krvi i mesa, da nas je Allah stvorio od zemlje i da će nas vratiti u zemlju i ponovo iz nje proživjeti. Da smo na ovom svijetu kratko i da ne bi trebali rizikovati da skrenemo sa staze pravog puta, jer ne znamo da li ćemo dobiti šansu da se na nju ponovo vratimo. Zato je bitno da svakodnevno organizujemo svoj život na što bolji način i da vidimo čemu da damo onda prednost dok živimo na dunjavu. Šta je to što bismo trebali najviše voljeti? Ja ću prije nego što vi date vaše odgovore, prenijet vam, jer kako sam pronašao ovu predaju, oduševila me. Kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao najodabranije stvorenje, kao učitelj svih učitelja, razgovarao sa svojim ashabima, sa okruženjem koje je njemu davalo najveću podršku i naravno eh, dini islamu, Šta su oni izdvojili? I skupa ćemo to malo analizirati da vidite da sve zavisi šta čovjek voli, kakva je priroda njegove ličnosti i čemu daje onda prednost. I vjerovatno ćemo onda i mi na kraju doći do, ako Bog da odgovora, da i vi kažete šta vi volite najviše od Dunjavka da čujemo malo, malo i vas. Pa razmišljajte i dok ovo budete slušali, da vidimo da li će se poklopiti to možda sa onim što i vi osjećate. Jednog dana dok je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem sjedio sa sahabima, upita ih počevši od Ebu Bekra. Svi znamo da je Ebu Bekr bio izuzetno snažan u vjerovanju i dobio je nadimak kako? Es-Siddiq, što znači istino ljubivi. Dakle, od prvog momenta kada je prihvatio islam, i on je prvi od ljudi prihvatio islam, nikada nije posumnjao, iako su pokušavali na razne načine da ga odvrate i da ne bude toliko blizak, blizak sa Muhammedom sallallahu međutim, on je dobio taj epitet zato što je bio izuzetno čvrst. I pita ga, poslanik alaihi o Ebu šta voliš od dunjalka, od ovog svijeta? A Ebu Bekr radijallahu anhu odgovara. Poslušajte sada kako je interesantno. Dakle, on je bio prvi koji je prihvatio islam i za njega poslanik sa selem kaže kada bi se na jedan ta svage stavio iman Ebu Bekra, a na drugi ta svage iman ostatka umeta prevagnuo bi onaj ta svage na kojem je iman Ebu Bekra. I izuzetno snažan u svom uvjerenju i vjerovanju. I on kaže, na ovom svijetu volim tri stvari. Da sjedim u tvom društvu, Allaho poslaniče. Da te gledam i da trošim svoj imetak radi tebe. Subhanallah. Da li ima neko u svom mjestu gdje stanuje ili Efendiju pa da kaže Hvala Efendija, ja volim da sjedim s tobom, da gledam u tebe i da trošim to što imam u Dunjaluka, ono što ti kažeš na Allahom. Vjerojatno malo, jel' Malo ima tako snažnih autoriteta da zrače ljubavlju, da svojim aktivnostima pokazuju da im je doista Allahovo zadovoljstvo i borba za pravdu, za napredak, za prosperitet, za sve ono što je pozitivno i dobro za društvo i zajednicu, da toliko zavolite nekog čovjeka u ime Allaha. Evo, pogledajte da ima taj primjer u povijesti našoj lijepoj, da je Ebu Bekr radijallahu anhu od svega na Dunjalku izdvojio tri stvari. Nije rekao da najviše volim svoju ženu, svoju djecu, da najviše volim, ne znam, određene stvari koje, koje mi naprave, nego izdvaja da sjedim u tom društvu, da gledam u tebe i da trošim svoj imetak i na pitanje koliko je imetka svog potrošio Ebu Bekr na lahom putu. Znate li odgovor? Sav svoj imetak, subhanallah. Sve što je imao i što mu je Allah dao, bio je imućen, tako? Bio je izuzetno imućen. On je potrošio to na lahom putu. Drugi je bio na redu Omer, radijallahu anhu. A Ebu Bekr je svakako i prvi halifa bio nakon poslanika Evo kaže, a ti Omer, šta ti voliš od ovog svijeta? On kaže, ja volim tri stvari. Naređivanje dobra, pa makar i tajno. Odvraćanje od zla, pa makar i javno. I treće, govor istine pa makar i gorka bila. Omer radijallahu anhu je imao nadimak kako? Omar El Faruq. A šta je El Faruq? Onaj koji rastavlja istinu od neistine. Subhanallah, pogledajte kakve su nadimke imali i kako to karakteriše, vjerovatno, zato kažem, svi vi večeras koji sjedite ili svi mi koji sjedimo ovdje, Prema tipu naše ličnosti vjerojatno bismo i mi izdvojili i kazali šta najviše volimo dunjavuka. A pogledajte kakvi su ashabi bili i šta znači ta iskrena škola kroz koju su oni prolazili. Da je Omer radijallahu anhu volio, kad ovdje kaže naređivanje dobra pa makar i tajno, odvraćanje od zla, jer treba naređivati dobro, treba stalno nastojati da budemo aktivni na putu dobra, ali isto tako i odvraćanje od zla pa makar i bilo javno, što nekada je poteško da se nosi. I naravno, evo vidite, da se istina uvijek govori, pa makar i bila gorka. Jer vrlo je značajno na putu dobra, na putu istine biti ustrajan. I ovo nije nimalo lahak zadatak. Ali Omer radijallahu anhu je toliko bio i intelektualno, i imanski, i fizički jak, da je bio spreman da se uhvati u koštac sa svim ovim izazovima i interesantno je da on izdvaja ove tri stvari kao nešto što najviše voli od ovoga svijeta. Poslušajmo dalje. Treći je na redu Osman radijallahu anhu. Da li možete pretpostaviti šta bi on najviše volio? Jer znamo da je Osman radijallahu anhu bio izuzetno pobožan, da je on posebno radio na sakupljanju Kur'ana, da je puno učio Kur'an i na kraju je kao šehi i preselio iznad Kur'ana, da je imao u životu priliku da oženi dvije kćeri poslanika sallallahu a'laihi ve i zato je dobio nadimak Zunnurein, vlasnik dva svjetla. Subhanallah. A šta on kaže? Ja volim od ovog svijeta, kaže, da nahranim siromaha, da širim sela i da klanjam noću dok drugi spavaju. Vi ste svi zapamtili, vjerujemo, onaj hadis u kojem poslanik se srednog kaže Efšu selame, širite selam o ata'imu ta'ame, hranite siromahe, osilul arham, održavajte rodbinske veze, osallu bi lejli on nasu nijam, klanjajte noću dok drugi spavaju, tedhulun el džennete bis selam, ući ćete u džennet sa selamom, dakle spašeni. Subhanallah. Evo primjene Osman radijallahu anhu izdvaja ove tri stvari koje voli dakle da nahrani siromaha, da širi sela i da klanja noću dok drugi spavaju. Sumnjam da iko od nas izabrao ove tri stvari, jel da? Čini mi se da malo poteže. Mada, ako Bog da kad vi sutra budete imućni, hranit ćete siromahe, a svakako širit ćemo selam i vrlo je značajno evo da oživimo i svoj, dio svojih noći. Četvrti koji je, kojeg je upitao poslanik sa selem bio je Alija radijallahu anhu koji je prihvatio islam kao dječak. Još kao dječak. Šta on izdvaja? Kaže Alija radijallahu anhu ja volim tri stvari. Da ugostim gosta, da postim ljeti i obračun s neprijateljem mačem. Ali je Allah anhu je bio poznat kao izuzetno hrabar ratnik. Ali je bio izuzetno i učen u vjeri more znanja i on izdvaja da mu je bilo drago dočekati gosta, a skromno je živio. Međutim, znao je kolika je nagrada ko vjeruje u Allah i u sudnji dan neka počasti svoga gosta. Kada ti dođe gost, pa makar iz skromnih mogućnosti insan treba da pruži ono maksimum, maksimalno što može. Postiti ljeti. Evo mi sad dolazimo u poziciju, ako govori Allah, da će nam Ramazan biti 1. augusta. Maša Allah. Lijepo bi bilo i sada već smo u mjesecu Ređebu, koji spada u te mjesece Eškurul Hurum, da počnemo ili da se pripremamo za doček Mubarek Ramazana, da postimo ono što je poslanik s.a.v. imao praksu činiti ponedjeljak i četvrtak. Dobro bi bilo, ne znam da li vi to imate ovdje mogućnost da se organizujete, da imate sehure i možda i zajedničke iftare i da se već to postepeno i vaš organizam i naša duša da se čisti i da se priprema za doček velikog gosta, a Alija radijallahu anhu je to volio su da posti ljeti. Pogledajte, izdvaja od svih stvari na Dunjaluku nešto što nije baš lako, jel tako? Valja sad na ovako dugom danu, uz više temperature, kada naš organizam ima potrebu za tečnošću, valja na Allahom putu se strpiti. I na trećem mjestu kad kaže volim susret s neprijateljem smačem. Ko bi volio od nas da ide na bojno polje kada ne znaš da li ćeš se živ sa njega vratiti? Dakle, to su E, to je znak da su oni bili doista izrasli imanski i na visokom stepenu. E sad dolazi jedan vrlo interesantan ashab Ebu Dheb El Gifari. ja mislim, kad sam ovo pročitao, nisam očekivao da bi neko mogao kazati da ovo voli od Kada je njega upitao Allahu poslanik sa šta voliš na ovom svijetu, on mu odgovori glad, bolest i smrt. Glad, bolest i smrt. Što? Zašto baš ove tri stvari od kojih većina ljudi bježi? A šeitanu je idukumul fakr. Šeitan vas plaši siromaštvom. Da ćete biti gladni, da, da nećete moći neke stvari. Onda čovjek u svašta se upetlja misleći da na taj način samo, dakle, prevari ga šeitan. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا I naređuju vam da činite ono što je ružno, nevaljalo i zabranjeno. A Ebu Zer al-Gifari kaže ja volim glad, bolest i smrt. Pa ga pita poslanik sallam, a zašto? Evo je ovaj ranije nije pitao, ali ovdje traži objašnjenje. Kaže, volim glad jer mi smekšava srce. Volim bolest jer mi ona briše grijehe. I volim smrt jer želim da što prije susretnem svoga gospodara. Kur'an kaže kella innal insana A ne valja tako, čovjek se u istinu uzobijesti. ra'ahu stagna dok se malo neovisnim osjeti. Kad imaš malo para u džepu, kad si zdrav, pa te ništa ne boli, onda imate osoba koja se baš uzobijesti. I onda nadmeno hodaju, onda ne klanjaju, onda svašta rade, ali kad ih bolest pritisne, kada se pare potroše, onda da vidite kako skrušeno mole. Dragi Allahu, jer tad znaju kao niko im drugi ne može pomoći nego, nego dragi Allah. Međutim, treba biti toliko izgrađen da i ono što ljudi mrze i što ne vole na ovom svijetu, da budemo psihički spremni da i to prihvatimo. Znači, kada smo gladni, a mi, alhamdulillah, to kroz Ramazan najbolje možemo osjetiti, da se osjećamo i sa onima koji nemaju hrane, i kada smo bolesni da znamo da je poslanik alaihi selam učio dovu kod bolesnika la be'se tahurun inša Allah. Nema štete u tome da bude čišćenje ako Bog da. Znači bolešću se insan čisti. I smrt. Mi ne doživljavamo kao vjernici da je smrt kraj. I vjernik se ne boji smrti. Jer zna samo da je promjena načina života, da je tijelo završilo svoju funkciju, ali da duša nastavlja zagrobni život u berzahu i Ebu Dher al-Gifari izdvaja subhanallah od dunjalu kada voli smrt zato što želi što prije da se susretne sa svojim gospodarom. Ali Boga mi treba se dobro izgraditi imanski da ti kažeš da ti je draže umrijeti nego na ovom Dunjavuku koji ima i e, stvari za, kojima uživamo, ali ima i različitih iskušenja. Zatim poslanik Ali Selam reče šta on voli. Ja volim od ovog dunjaluka tri stvari. E, većina nas ovo zna. I mi smo ovo slušali, vjerujem, u više prilika. I vi to znate ponoviti. Koje su to tri stvari? Lijepe mirise, žene i namaz. Lijep miris na dunjaluku muškarac i žena trebaju koristiti jer ovo tijelo koje je od zemlje e, ima i određena lučenja i vrlo je lijepo kada muškarac krene na namaz da se namiriše. Da žena svome mužu se namiriše, ali je ženi zabranjeno da kada izlazi vani da se namiriše tako izazovno da skreće pažnju drugi. Hafiz Čajlaković malo to u šarivom tonu kaže kad je žena, kaže, kući, kad čovjek dođe, kaže, ne bila da se prepadne. Masna, sva u flekama, kaže, u majici nekakvoj. On se izrazio jedno, kaže, ko stuha. To je malo, malo pregrubo na izraz. A kaže, kad izlazi vani, onda se kaže, naš Minka nabaci fasadu, ne može prepoznati. E pa čekaj, kaže, kome se ona uljepšava? Svome mužu ili ostalom svijetu? I stvarno je to preokrenuto naopačke. Umjesto da žena bude namirisana, sređena i najljepša unutar svoje kuće, da bi privukla svoga muža. Zašto se danas dešava ovoliko razvoda brakova? Zašto se čak i među vjenicima dešava veliki broj razvoda brakova? Zato što nismo shvatili u dovoljnoj mjeri taj odnos. I poslanik Ali Selam izdvaja ove stvari zato što će to i u džennetu biti. Jer iskrene vjernice, a i to je nešto što ga podsjeća. Nije to samo kao mi pomislimo odmah da su to strasti, da su to neki e, prohtjevi samo dunjaluški koji nas vezuju. Nego zato što e, ovakav odnos prema dunjaluku, kad voli mirise, nešto što je lijepo na ovom svijetu, e, misk i amber, koji će posebno biti e, i na budućem svijetu, ali i žene kao nagrada i kad imate hajrli životnog saputnika, ženu koja je vjernica ili muža koji je iskren vjernik, zamislite koja je to snaga na ovom svijetu. Jer jedino je tada insan potpun. Bez pravog braka i bez e, onoga što trebamo urediti na Dunjavku ne možemo onda imati realnu sliku o životu na ovom svijetu. A vidite da nekad kiša pada, nekad sunce grije, nekad vjetar puše, nekada je temperatura ispod, nekada visoko iznad. Tako i u braku kad je jedno vatra, drugo kaže neka bude voda. Da bi se harmonija u braku očuvala i da bi sve to funkcionisalo i da bi išlo. I poslanik Ali Selam izdvaja, znači miri se, žene i namaz. Radost njegovog oka bila je u namazu. Jer u namazu mi se sjećamo svoga gospodara, zahvaljujemo mu, skrušeni smo u njemu i osjećamo rahatluk. Trebali bi to da postignemo. Da nam namaz bude rasterećenje, jer kada bi poslanik Ali Selam prolazio kroz teške bitke, kroz džihad, e, na, nakon te bitke, nakon tjelesnog umora fizičkog, on bi rekao Bilalu da prouči ezan i kaže Rejihna biha Bilal, odmori nas namazom o Bilal. Hajmo klenjati namaz, ja sam to doživio na svojoj koži kada putujemo na hađ, a to je ženski džihad. Kad ja iša pitala poslanika ali selam, hoće li za nas Allah poslanče da i mi žene idemo u džihad, on je rekao vaš džihad je hađ. Da odete na, na hađ. I kad smo išli, kad putujemo na hađ, nema ljepšeg odmora nego uzeti abdes i klanjati namaz. Isto kao da ogroman teren, ono, onaj zamor i umor od putovanja, kao da spadne sa vas. I poslanik Ali Selam je doživljavao namaz kao odmor. A većina nas Zna se ono desiti kad smo negdje na sijelu, kad se okupimo, hajde kaže Boga ti dana proći kamen, hajde klanjamo mešjaciju, da se riješimo kao tog tereta, pa onda kaže da pravo sjelimo. Onda možemo rahat do, do, do nekad kasno noći. Dakle, mi još uvijek osjećamo da nam je na vas neka stega, nešto, a u stvari bi trebao biti e, nešto što će nas potpuno relaksirati i odmoriti. Zatim se Džibril, alaihi selam, spusti među njih, nazva im selam i reče ja od ovog vašeg dunjavuka volim tri stvari. Ono što je njegova zadaća bila dostavu objave, ispunjenje emaneta, preuzete obaveze i ljubav prema sirotinu. To je Džibril izdvojio. Potom, nakon što se popeo na nebo, Džibril se vrati među njih, po drugi put rekavši im, Allah vam šalje selam i kaže vam da on od ovog vašeg svijeta voli tri stvari. Jezik koji stalno zikrčini jedini ibadet u kojem ne možemo pretjerati je dikr. Može se pretjerati i u namazu, i u postu, i u zekijatu, ili e, u izdvajanju, može se pretjerati u hađu. Svi ostali ibadeti, jedino gdje se ne može pretjerati je dikr. Tu što god više zaposlimo svoj jezik i poslanik ali salam to daje savjete la je zalu ke ratben ni dhikrillah nekad je stalno jezik mokar od spominjanja Allaha. Nemojmo sjediti negdje kad trebate čekati, kad čekate ispit nemojte ono da vam podrtavaju noge dolje, ti cupkaš, kad će izaći Nego, la ilaha illallah, la ilaha la Smirit ćeš. Ela bi dikri lahi totme innul kulub, kaže Allah, zaista se sa spominjanjem Allaha srca smiruje. I onda ćete vidjeti kako će vam srce, nakon što je ubrzano kucalo, dobiti svoj normalni ritam i kako ćete imati puno stabilnije. Jer mene često pitaju i dođu, kaže, Fendi, imali kakva doba? li kakav zapis kada dijete ide na ispit, da može proći. Jer ljudi misle da su efendije čarobnjaci. Sad ću ja čarobnim štapićem ili začas napisati zapis da dijete prođe. Ne, na Dunjaluku Allah je uspostavio zakone. Ko uči, ko je marljiv, ko je pažljiv, ko je redovan i ko je smiren. I kad izađe na ispit, da mu Allah skine one uzlove ili čvorove sa jezika, da može fino odgovarati ili ako je pismeno da može to uraditi kako treba, ali sa spominjanjem Allaha uzmite taj recept i nema boljeg zikra od la ilaha illallah. To je najbolja rečenica koju insan na Dunjavuku može kazati. Ako, ako vas neko pita šta je to što je najvrednije što čovjek može kazati na ovom svijetu, znajte da je to la ilaha illallah. Samo je jedan Allah. Nema drugog Boga osim Allah. Sa, ela bi dikri sa Allaha srca se smiruje. I vidjet ćete kako će i vaš odnos i prema nauci i prema ispitu biti inžalno tada drugačiji. Drugo, srce koje osjeća strah i poslušnost prema Allahu I treće, tijelo koje se strpi kada ga Allah stavi na iskušenje. Evo, drage braći, cijenjene sestre, čuli smo mišljenje Ebu Bekra, Omer, Osman, Alije, Ebu Dera, El Gifarija, Allahov poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, čuli smo i šta to Džibril voli od ovog svijeta i šta to naš stvoritelj i gospodar uzvišeni voli na dunjavu. E sad je, evo, prilika da i vi možda izdvojite i date onda kraće odgovore, ali ne toliko glas nego u sebi ili da zapišete sebi u svojim obiteljima, Pokušajte malo izdvojiti šta je to čemu vi dajete prednost i onda ćemo vidjeti da koliko god nas ima, neke stvari nas spajaju i povezuju, ali ima dosta detalja u kojima zavisi kakav smo ti ličnosti, šta je to čemu dajemo prednost na ovom svijetu. I zato čovjek kao biće je interesantan. Hulikal insanu min Čovjek je stvoren od žurbe. Mi kad poželimo nešto, voli bi da to odmah dobijemo. Kad bi se vapi mogli nekako materializovati. Zamislite da u džematu vašem kažu ko dođe sutra na sabah namaz, svi će dobiti po hiljadu maraka. U ne Onda bi se red, ja mislim do baš čašije, ono, sve bi redom da klanjaju, prošlo bi Bog zna koliko. A kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, reka'ata al feđri hajrum mine dunja wa Dva rekaata sabahskog sunneta, zapamtite ovo, ne farza, nego sunneta. Dva rekata sabahskog sunneta vrednija su od dunjaluka i onoga, svega onoga što je na njim. A šta mislite koliko su onda tek farzi vrijedni? Međutim, mi ostanemo na spavanju. Efendija prouči jezan ovako lijepo kao što je večera zašao, ovdje učio, ali je malo onih koji ga čuju. Zamislite još mnogo drugih stvari kad bismo te sevate koji se obećavaju mogli prevesti i materializovati u marke, konvertibilne ili eure, kako bi drugačiji ljudi imali. Međutim, ovaj svijet je zato iskušenje. Zato na njemu čovjek dolazi u različite etape, da sumnja. Da li je stvarno to što se u islamu spominje istina? Pa možda to nije tako. I vi ćete sigurno proći kroz te etape. Jer mi na ovom svijetu imamo otvorenog neprijatelja. Ne da nam je skriven, nego je otvoren. A koji je to naš neprijatelj otvoreni? Šetan, Allah ga i koji je još naš neprijatelj? To su naše strasti. Naša duša sama e, i ona ima određene dijelove koji, koji nas nagovara. I zato ćemo mi imati u istinu iskušenje. Nemojte misliti da ćete proći, a da vam neće doći etapi i periodi sumnje. I želim za kraj ovog večerašnjeg obraćanja vama da vam prenesem jedan e, interesantan primjer studenta koji je iz muslimanske porodice otišao u komunističku zemlju. A to je nekada bilo Jugoslavije. I ovo se navodi kao interesantan primjer, jer ja znam, u Sarajevu sam upoznao dosta Arapa iz Sirije, iz Libije, iz e, Jemena, koji su ovdje dolazili studirati i ovdje se čudno ponašali kao muslimani. Da su radili određene harame, a ja sam volio da sa njima e, konverzaciju arapsku, da to što učim E, teoretski da sa njima primjenjuju. Međutim, oni kažu, no pusti nas, odnosno malo, jer da ovdje proživimo, kad dođemo kući, kaže da moj babo znao bi me, kaže, zakuo. Baš tako je otvoreno meni kaže, kad bi znao, kaže, moj babo što ovdje radi, on bi me, kaže, zakuo. Znači, ljudi sebi hoće da daje oduška. I taj jedan student je vratio se iz komunističke zemlje i rodbina završio studij. I naravno, porodica obradovali se, dolazi im e, svršeni e, studija i prirednjemu mu i on se počasti skupa sa njima i uči ezan za podne namaz. Hajmo, kaže, sad ići klanjati podne. Kaže on, ja neću u Što? Kaže, ja želim odgovor na tri pitanja. Ako mi nađete učena čovjeka da mi da odgovor na ta tri pitanja, onda prihvatam, ali te ne. Šta te muči? Kaže, ako u istinu postoji Allah, kako ja mogu osjetiti da on postoji? Hoću dokaz kako ga ja mogu vidjeti, ako ono što ne vidim, ja, ja u to ne vjerujem. Da mi neko opiše kako Allah izgleda i da ja mogu znati onda i kako da u njega vjerujem. Drugo, šta je to sudbina i kako znamo da će se nešto desiti? I treće, šetan je stvoren od od čega? Od vatre kako će onda šeitan koji je stvoren od vatre biti kažnjavan? Vatrom. Vatra tamo, vatra vamo. Nema od toga, kaže onaj, nema kako će biti kažnjavan. Traga li oni vidje da je ozbiljna situacija i nađu najučenijeg čovjeka u svojoj sredini jednom dedu i dovedu ga kod tog mladića. I mladić mu postavi ova tri pitanja. A dedo ustane i zvizne mu jak šamar. Mladić, sad on pun, pametan, završio studij. Kaže, ako nisi znao odgovor na ova tri pitanja, nisi mi makar treba onda udara šamar. Ne, ne, kaže. U ovom šamaru su ti odgovor na sva tvoja tri pitanja. Slušajte kao. Pita ga dedo, kaže, jel te za Bogu, boli te? boli, a se nadao, on boli. mi molim te, kaže, opiši bol. Kako izgleda bol? Ne mogu ti opisati, ali kaže, osjećam pravo da me boli ovdje, ali kako izgleda? kaj demi mi opiši kako izgleda bol? Ja je ne vidim, kaže. Jer dedo sad ide njegovom logikom. Kad bi on govorio, ja, ako ne vidim Allaha, kako ću ja moći znati da, da on u istinu postoji? Ako kaže, ja ne vidim da tebe boli, kako ja mogu znati da tebe boli? Ja kaže samo osjećam kao trag onoga što si... Kaže tako i Allah Sve što vidimo oko nas ukazuje nam na savršenog stvoritelja. Jer i ova brda i sve ono što je na nebesima i na zemlji, sve to nije moglo nastati samo. I sve to ukazuje na stvoritelja koji je to sve smjerom stvorio i uredio. I ne možeš Allaha vidjeti, zato što si kao čovjek ograničen, ali na osnovu tragova njegovog stvaranja zaključuješ one minovnosti postoje uzvišnog stvoritelja. Drugo pitanje je bilo, šta je to sudbina i kako znamo da se nešto desiti? Pita ga dedo, kaže, jesi ti znao da ćeš dobiti šamar? Kao, nisam, uopšte nisam očekivao, vjerojatno mi se ovom branio, ali nije očekivao da će dedo tako ustati mu dobar šamar udari. E kaže, tako ti je sine i sa sudbinom. Ne znaš da će se nešto desiti dok se ne dogodi. Kad se dogodi, onda znaš da je to bilo suđeno. I treće pitanje, ako je šeitan od vatre, kako će biti kažnjavan? Vatrom. Od čega je, kaže, stvorena moja ruka? Od zemlje. A tvoj obraz? Isto od zemlje. Pa jel te boli? kaže, boli, boli da Bog sačuva. E tako, kaže sine, kad Allah nešto odredi da boli, ono će i boliti. Ako je Allah odredio da će šeitan biti u džehennemu i da će biti u stalnoj patnji i kazni, to će se i desiti. I u to nemoj sumnje. I on je ustao, abdestio, se i otišao klanjati namaz. Dakle, vrlo je značajno nekada testirati malo svoju iskrenost u pristupu na dunjavu. Ovaj svijet je ahiretska njiva. Što na njemu posijemo, to ćemo na ahiretu žnjeti. Pa mi na um pade u Bagdadu, kaže, jedan dedo stari uzeo palmu da zasadi. Star dedo. A najđe halifa sa svojom svitom i pita ga, kaže, dobri čovječe, Zašto si krenuo zasaditi tu palmu kad nećeš njene plodove jesti? A dedo bio mudar pa kaže, ja sam jeo plodove onoga što su zasadili moji preci. Pa želim i ja nešto da ostavim svojim potomcima, iako ja to neću jesti. A njemu kaže halifa Aferim, A u to doba je bilo kad halifa kaže Aferim da mu se nešto sviđa, da moraju iz Hazne dati hiljadu onih zlatnika i oni njemu česu oni zlatnike, dukata, kako je bilo tad novac. Kaže, dedo, eto kaže, treba čekat da vočka jednom godišnje da plod. A Boga mi, kaže, evo ova moja odma meni dade plod. Iako nisam očekivao da će, kaže on njemu aferin. <laughs> Oni opet njemu još, još Kaže, eto, svi beru jednom godišnje, a ja dva puta, mažala, Kaže ovaj halifa, dajte, kaže onaj, dajte mu još jednu čestu i da mi bježimo, jer ova će nam isprazniti državnu kasnu. Bio udar dedo i e, ukazao na to da čovjek ne treba raditi na ovom svijetu samo što je za njegov interes nego da trebamo nešto raditi i za sebe, ali i za pokoljenja koja će doći i iza nas. Ako mi budemo organizovali kvalitetno svoj život i vi kao studenti, inša Allah, kad završite studij, molim Allaha da pronađete hajli poslove, da pronađete hajli životne saputnike, da živite u hajru i bereketu Allahovom, da budete samostalni, da vam Allah podari halal i metak, da prije svega budete vi neovisni od ljudi, ali isto tako da budete korisni članovi zajednice, mjesta u kojem budete živjeli da činite ono što će ako Bog da biti hajr i dobro ne samo za vas i vašu porodicu, nego i za džemak i zajednicu u kojoj budete živjeli i da ostavite nešto vrijedno za pokoljenja koja dolaze iza nas. Ja molim Allaha dragog da se okoristimo ovim što smo večeras čuli, da porazmislimo šta volimo na Dunjaluku, šta je to što je prolazno, a šta je to što nas čeka neizbježno nakon ovog svijeta i molim Allaha da nam podari hajr i ovog budućeg svijeta i da nas na sudnjem danu proživi u skupini sa iskrenim i dobrim vjenicima i sa šehidima i da nas e, počasti gledanjem u njegovo lice, da nas uvede u džene svojom milošću. Amin. ima neko pitanje za gosta? nema, ja se zahvaljujem našem gostu i molim Allaha Đalašanu da ga nagradi za njegov trud, dolazak i vrijeme koje je odvojio dakle, da podijeli ovdje sa nama, a vas i do idućeg druženja s vama. I naravno ja vas pozivam, e, ja živim u Travniku, Vezirskom gradu, e, na Kalibunaru, to je jedan dio Travnika gdje smo E, napravili novu džamiju centar sa dvije munare. To je jedina džamija u Travniku sa dvije munare, tako da će vam to biti lako za prepoznat. Dobro došli, u istinu bi nam drago bilo, ako budete u proputovanju ili maksuze, evo čak smo malo razgovarali da možda e, u nekom narednom periodu kad budete imali e, priliku da dođete i na jedan izlet, da malo i na Vlašić odemo da probate i travničke ćevape, ali da osjetite malo i tu našu havu od Dunjaluka, malo te slasti onaj volite vjerovatno će vape, jel ne? Eto, nek to bude nešto do jabuka što volite. I naravno, dobro došli da se i tamo družim, inša Allah. Allah vam dao svako dobro. شفاعا يهديني للحق سماعا قرآني نور وشفاعا يهديني للحق سماعا وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة